الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd masu tsaro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake kasancewa tare da ku a wannan mako ina rana ta asabar 15 ga watan jumada ula na shekara ta 1435 bayan jira annan muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina wanda ya zo daidai da 16 ga watan maris na shekara ta 2014 kamar ne da masu tsaro suka saba shirin fatiwar rahama shirin ne da kan amsa tambayoyin da ku masu tsaro kuke aikowa zuwa ga malam ta kan lambobin waya takwas biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku ko kuma sifiri bakwai sifiri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma dai takan sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar haka zalika za ku yi aiko da tambayoyinku ta kan adireshin mu na imel a kan fatuwar rahama a yahoo.com ko kuma ta shafin mu na fatuwar rahama da ke dandalin nan na sada zumunta wato facebook kamar kullum dai muna tare da shi malami a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umari Jalimo babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano kuma suna na Anas Idris Hassan wanda zan kasance tare da ku a cikin shirin sai ku kasance tare da mu akramakallah bismillah alhamdulillahi rabbil alamin wa salamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in amma ba'du yan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ayoyi na alkur'ani masu yawa da hadisai na manzo sallallahu alaihi wa sallam masu inganci sun zo suna tabbatar da umarni da Allah ta'ala yake yi ga mutane gaba daya da su zama masu kaskantar da kai masu tawali'u da miƙa wuya da ainihin karɓar gaskiya da kuma girmama wanda duk ya cancanta a girmama suna yabo ga waɗanda suke masu tawalu'u kuma suna ambatan irin lada gwaggwaba da ubangiji ta ala ya tada da musu ranar gobe kiyama kamar yadda hadisai da ayoyi suka zo masu yawa waɗanda suke hani ga girman kai da nuna isa da kuma yadda Allah ta'ala ya tanadi ukuba mai tsanani ga waɗanda suka kasance masu girman kai ne Allah ta'ala a cikin littafinsa mai tsarki yana cewa fa'budhu wa tawakkal alayhi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun ka bauta masa kuma ka dogara gare shi ubangijin ka bai kasance mai gafala game da abin da suke aikatawa ba ko kuke aikatawa haka nan a wani guri Allah ta'ala ki cewa nasu badu rabbakum wallazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku waɗanda ya ku mutane ku bautawa ku wanda ya halicce ku ya halicci waɗanda suka gabace ku wala Allah ko sa samu takawa haka ne yana cewa fastaqimu ilayhi wastaghfiru wa wailul lil mushrikin ku tsaya kam wato bisa tafarkin sa sannan ku nemi gafararsa tsananin azaba ya tabbata ga waɗanda suka mutu suna hada Allah da wani don haka bauta wa Allah shi kadai da yi masa biyayya cikin abin da ya yi umarni ko abin da ya hana duk wannan kaskantar da kai ne da mika wuya ga gaskiya domin mafi girman haƙƙin da ba Allah ta'ala yake da shi akan bayansa shine su bauta masa shi kadai ba tare da sun hada shi da kowa ba da su bauta masa su tsantsanta bauta gare shi ba tare da sun yi shirka wato hada Allah da wani ba wanda duk ya mika wuya ya kaskantar da kansa ya jayu zuwa ga umarnin Allah da abinda Allah ta'ala ya aiko annabawansa da shi na yin abinda ya yi umarni da a yi shi ko barin abinda ya ce a bari to babu shakka wannan shine wanda ya tawalu ya kaskantar da kansa ga Allah ta'ala wanda kuma duk ya bijirewa abinda Allah ta'ala ya aiko da annabawa da shi ko ya saukar a cikin littattafansa to wannan shine bujirarre mai girman kai kuma shine wanda yake kyamar ya zama mai bautar Allah yake ainihin girman kai kamar yadda Allah ta'ala yake cewa lan yastankifu al-masih an yakuna abdulillah lillah wala al-mala'ikatu al-muqarrabun wa man yastankif an ibadati wa yastakbir fa sayahshuruhum ilayhi jami'a Allah ta'ala yake cewa al-masih Isa alaihi salam ba zai taba kyamar ya zama bawan Allah ba haka nan mala'iku su ba za su yi kyankyamin su zama bayan Allah ba Allah ya ce duk wanda ya yi kyamar ya bauta wa Allah ko kuma ya girman kai Allah ce fa sayahshuruhum ilaihi jami'a da sannan ubangiji zai tattaro su bayan mutuwa a gaba gare shi gaba ɗaya kuma ya musu hisabi ya saka wa kowa da abin da ya aikata saboda haka Allah ta'ala ya tanadi wuta mai tsananin kuna ga waɗanda suka mutu suna girman kai waɗanda suke yi masa girman kai ko suke girman kai ga barin bauta masa shi yasa Allah ta'ala yake cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin ubangijin ku yace ud'uni ku roke astajib lakum zan ansa muku sai ce innal ladhina yastakbiruna an ibadati lalle waɗanda suke girman kai gabarin bauta min sai wata kulu da jahannama dafirin lalle za su shiga a wutar jahannama suna kaskantattu shi yasa idan muka fahimci wannan za mu fahimci hakikanin hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa la yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqalu habati khardalin min kibar wato wanda duk a cikin zuciyarsa akwai gwargwadon kwayar komayya na girman kai to ba zai shiga aljanna ba saboda girman kan nan zai kai shi ga barin bautar Allah yadda ya kamata ya bauta masa ko girman kan nan zai jawo masa bujirewa umarnin Allah da bujirewa umarnin manzo sallallahu alaihi wa wasallam yayin da aka sanar da shi shi yasa Allah ta'ala game da kansa yake fada yake cewa al'azamatu izari wal kibriya uridai faman naza'ani wahidan minhuma azzabtuhu al'azamatu nuna girma da nuna isa wannan izari ne kwarjan lena ne inji Allah ce wal kibriya'u sannan nuna isa da nuna kasaita wannan rida'i gwadona ne inji Allah faman naza'ani wahidan huma wanda duk ya ja da ni akan ɗaya daga cikin waɗannan azabta hoto zan azabta shi saboda haka duk wanda ya ce zai sanya girman kai a tattare da shi ko ya nuna wa mutane shi ya isa ko shi ya fi karfin a gaya masa ko shi ya fi karfin ya yi biyayya ga Allah da manzansa kuma babu shakka wannan yana ja da Allah ne yana rukumawa da Allah ne kuma Allah ta'ala sai ya azabta shi akan wannan da haka duk wanda bai kaskantar da kansa ga Allah ba bai mika wuyansa ga bautar Allah ba bai mika wuyansa ga yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da'a ba ta wannan mai girman kai ne ko da kuwa shi baya zaton hakan domin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fassara mana abin da ake nufi girman kai inda lokacin da aka tambaye shi cewa a lokacin da yake cewa la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min kibar wanda duk a cikin zuciyarsa akwai kwatankwacin kwayar komayya na girman kai to ba zai shiga aljanna ba sai wani ya ce ya rasulullahi inna ahadana yuhibbu an yakuna na'luhu hasanan وثيابه وأن يكون نعله حسن ولباسه حسنا أفمن الكبر هذا يا رسول الله ya rasu da ɗayanmu yana so ya sa takalmi mai kyau ya sa ya yi kyakkyawar shiga wannan ma girman kai ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha jamilun yuhibbul jamal al-kibaru batarul haqqi wa zamtun nas annabi ya Allah mai kyau ne kuma yana son abu mai kyau saboda haka ya ce al-kibaru batarul haqqi girman kai shine wato take gaskiya take gaskiya da watsi da gaskiya wa gamtun nasi da wulakanta mutane saboda haka abin abinda yake nuna duk mutumin da zai take gaskiya yadda za a gaya mashi ko ya rika wulakanta masu faɗa masa gaskiya ko ya rika wulakanta mutane ko ya rika nuna cewa wani bai isa ya gaya masa ba ko wani shi a wasu a suwa har da zai nuna masa ga daidai ga abin da ba daidai ba to wani alama ce ta cewa mutum mai girman kai ne kaga ashe tawalu'u akasin wannan akasin wannan sifa ita ce shi shine mutum ya karbi gaskiya yayin da ya ji ta ya miƙa wuya ga wannan gaskiyar ya saduda ya saran daga wannan gaskiya sannan kada ya rena mutane to duk wanda ya karbi gaskiya ya mika wuya gare ta bai rena kowa ba yayi tawalu ga bayin Allah ta'ala to wannan shine mai tawalu na gaskiya shine yayi tawalu ga Allah shine kuma ya yayi tawalu ga halittunsa kuma shi ne wanda yake tsayawa da haƙoƙin Allah da haƙoƙin halittun Allah wanda duk ya ƙi gaskiya ya take ta ya yi watsi da ita bai mika wuya gare ta ba ya wulaƙanta mutane ko ya rika taka su akan gaskiya ko ya rika rena su ko da zuciyarsa ko da maganarsa ko da aikinsa to wannan shi ne hakikanin mai girman kai saboda haka mutum zai duba wannan bayani da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yayi da fassarar da ya bawa girman kai ya kwatanta wannan fassara da irin halayensa da ɗabi'unsa ya ga cewa a ina yake shi don haka yi ƙoƙari mu gyara kawunanmu mu gyara mu gara halayenmu mu sifantu da sifofi waɗanda suke na tawali'u sifofi na tawali'u ga Allah na tawali'u ga bayan Allah domin mu kasance daga cikin waɗanda suke rabauta a gaban a gurin Allah ta'ala in kuma ba mu yi haka ba to babu shakka mun kasance daga cikin za mu kasance daga cikin masu hasara Allah ka kiyashe mu don haka asalin tawalu'u ko tushen tawalu'u shine mutum ya yi aiki da fadar Allah ta'ala da ya ce sami'na wa abana wato mutum ya rika cewa mun ji mun bi yayin da ya ji abin Allah ta'ala ya faɗa a cikin littafinsa na umarni ya ce Allah na ji kuma na bi ko ya ji abin Allah ta'ala ya yi hani ga barinsa, ya ce Allah na ji na bi ko wani abu da ya zo daga koyarwar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam a cikin su sahihiya ya ce sami'na wa afana mun ji mun bi wato mun ji abinda Allah ta'ala ka aiko annabin ka da shi karantar da mu a cikin alkur'ani ko kuma a cikin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi sallama mai eh, sahihiya to mun ji wannan abun mun bi to wannan shine alamar ko shine tushen Abin da ake kira tawalu kamar yadda Allah ta'ala yake faɗar sifofin Allah na sifofin bayan Allah na kwarai suna cewa rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna suke cewa ya ubangiji mun ji mai kira yana kira zuwa ga imani yana cewa ku yi imani da ubangijin ku fa amanna don haka mun yi imani wato mun yi imani mun gaskata mun karbi wannan abu mun sakankance mun saduda mun mika wuya mika wuya da zukatanmu mun mika wuya da harshenmu mun mika wuya da gaɓoɓinmu saboda haka za mu faɗa abin da ya dace za mu ƙudurci abin da ya dace za mu aikata abin da ya dace abin da ya dace da koyarwarka da abin da ka saukar a cikin littafin ka ko aiko annabin ka sallallahu alaihi wa sallama da shi to mutumin da ya rike wannan ka'ida to babu shakka hakika wannan shine wanda yake mai tawali'u na gaskiya wanda kuma duk ya bar wannan sifa ya kama akasinta to babu shakka wannan shine mai girman kai kuma zai shiga cikin sahun waɗanda Allah ta'ala yake cewa su ladzina yastakbiruna an ibadati jihannama da dakhirin lalle waɗanda suke girman kai suke nuna sun isa ba za su bauta mun ba to za su shiga jihannama suna kaskantattu Allah ta'ala ka samu cikin masu tawalu'u tawalu'u na hakika ka ainihin kare mu daga zamantowa cikin masu girman kai masu nuna isa waɗanda za su yi wa umarninka da umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam waye Allah ta kiyashe mu Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon kauce mata amin kuma amin malaka ne mu ta farko a wannan mako ta fita ne daga Isa Zaradin wanda ke cewa malam na tarar da wani yana sallah tare da wani yaro karami da bai kai da shekara takwas ba shi idan zan bi su biyu jan'i zan janyo yaron ne baya ko kuwa za mu jera ni gaba daya duk da yaron bai masu mene sallah ba to yaro in aka ce yaro ba kowane yaro yake yaro ba akwai yaro wanda yake yaro ne amma yana da tamizi yana bambanci abinda da yake yi a saboda haka in ya zo sallah zai tsaya a yi sallah da shi har a gama ba tare da ya gudu ba ko ya kama wasanni to irin wannan <clears throat> yaron da ya kai wannan matsayi to yana zama saho ana tsayawa da shi shi a matsayin sahu shi karan kansa don haka idan ka zo ka samu yaro wanda yake mai wayo kamar da ka faɗa shekara bakwai ko takwas babu shakka wannan ya zai galibi yana da tamizi yana iya bambance sallah da abinda ba sallah ba yana bambance sallah da wasa kuma da wahala irin sa zo ana sallah ya kama hanya ya tafiyarsa ko ya zauna ya ta wasa a lokacin to irin wannan in ya zo zai zama saho ne saboda haka in ka samu wani ya tsaya tare da tare da yaro ka ganshi tare da wani suna sallah to sai ka jawo yaron sai ku zama kun zama kuku biyu a baya shi kuma ainihin liman a gaba amma idan yaro ne kankani wanda kana zuwa ma za ka fahimci cewa wannan ai ba zai iya ba zai iya tsayawa a yi sallah har a gama da shi ba kula cewa yana ta wasanni a cikin sallah din to kaga wannan ba za a bar a matsayin za a ja shi a matsayin tsaho ba sai kana iya sayar shi kuma ya tafi sa saboda haka wannan sai a bar kawai ku da kai da wanda kuka samu ku za ku zama wato ainihin a matsayin tsaho to tambayar kamilu abdulkadir wanda yake cewa malami ne ne hukuncin wanda ake bin sa bashin kudin nefa bayan ya rasu to da bashin nefa da bashin reka da bashi duk bashi bashi ne baya da bambanci da bashin mutum da mutum daya ko bashin gwamnati ko bashin wata kungiya ko ta jama'a duk dai bashi bashi ne saboda haka idan mutum ya mutu ana bin shi bashi sai a biya masa sukan da ake bin shi suna nan a matsayin bashi mutukar ba a biya ba to an bar shi da bashi saboda haka kafin a yi rabon gado sai a yi lissafi a fitar da wannan bashi a biya sai ta biya ta gaba take cewa malam da Allah ne ne hukuncin musulmin da yake kai kiristoci wajen bautar bautarsa suna biyan sa daga Ahmad Al-Amin dan Fulani to a ka'ida duk abin da ya shafi bauta bauta ta wani addini ba addinin musulunci ba kai ba ka sa hannu a ciki ba ka taimako akan wannan saboda a ka'ida ta musulunci dukkan wani abin da yake ya saba wa karantarwa alkur'ani to ba daidai bane to duk abin da ba daidai ba ne ba ka ba da gudunmawa akan sa Allah ta'ala cewa wa ta'awalu alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan ku taimakawa junanku akan abin da yake alkhairi ne da tsoron Allah kada ku taimaki junanku akan abin da yake a saban Allah ne ko kuma ketare iyaka ko ta'addanci saboda haka duk abin da yake saban Allah ne ba za ka taimaki mai yin sa ba haka a coci babu shakka a gurin musulmi abin da yake gudana a coci ya saba wa karantarwa musulunci saboda tabbatarwa da Allah ɗa ne ko tabbatarwa da Allah mata da sauransu ko cewa Allah uku ne wanda shi yake gudana a coci wanda kuma koyarwar alkur'ani ta nuna ba haka bane wala taqulu salasa kakkuce Allah uku ne har kafara na kalo inda allaha salisu salasa Allah ya kafarta wanda suka ce Allah ɗayan uku ne to kaga duk abin da zai gudana irin wannan kai musulmi a yi koyarwar alkur'ani bai kamata ka bada gudunmuwa a kansa ba inda zai tafi kasuwa ne ko zai tafi gurin aikinsa wannan babu laifi ka dauke shi ka kai shi saboda aikinsa da kasuwancinsa musulunci bai haramta masa ba kuma bai haramta maka ka taimaka masa akan wannan ba amma in ba wannan ba in an ce zai je gurin da zai yi saban Allah to ba zai kamata ba wannan ba wai kirista kawai ba da musulmi ne misali kan ka san cewa inda za ka kai shi gurin mashayi ne kai shi gidan giya za ka kai shi to bai halatta ka ɗauke shi ba ko inda za ka kai shi gidan karuwai ne zai je ya yi fasikanci ne to bai halatta ka kai shi ba ba wai sai ga wanda zai je coci ba dukkan wani wanda zai je gurin laifi ko gurin wani abin da musulunci ya hana to bai kamata Ka yi a musulmi mai biyayya mai da'a ga Allah da manzansa a ce ka yi wannan ba Sun sai sakon aliyu rabi'u shirawa wanda yake cewa menene matsayin wanda ya ci naman mushi amma bai san naman mushi ne, sai daga baya ba wani abu ai da abin da kai baka sani ba Allah baya kama ka da abin da kai baka sani ba Allah yana kama ka ne da abin da kai da gangan laisa alaikum junahun fi ma akhtatu bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum Allah ce ba ku da laifi cikin abin da kuka yi na kuskure kuna ana kama ku da laifi ne idan kun yi da ganganci saboda haka abin da duk aka baka ka ci ko ka sha baka san cewa abin nan haramun ba ne sai bayan ka ci ko bayan ka sha to Allah bai kama ka da wannan rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana Allah kada ka kama mu da abin da muka yi bisa mantuwa ko bisa kuskure saboda ka wannan babu komai tambayar musa kaciya wanda yake cewa malam mai hukuncin wanda ya kusanci matarsa ko ba ranar kwananta ba har ta samu rabo mene kuma matsayin yaron to ba ya dacewa ga ma'auraci ga miji ya zalunci ɗaya daga cikin matansa in har mutum ya auri mata guda biyu ko uku ko hudu to wajibi ne adalci a tsakaninsu ya adalci a tsakanin su wajen ciyarwa da shayarwa da makwanci da kwanciyar kanta idan har ya zalunci wata to babu shakka ya shiga haƙƙinta sai ya nemi yafiya akan wannan amma abinda za su haifa ɗansu ne ba a cewa wai ko an haifi ɗan shege ko wannan maganar ba gaskiya ba ce shirman magana ce matukar matarsa ce ba wai wata mata ce daban ba abinda suka haifa ɗansu ne na iyaka wancan laifin kuma yana nan shi kuma a matsayin wani laifi ne wanda za su nemi allah ta'ala ya fi musu kansa ne ce malam mene hukuncin wanda ya auri kanwarsa a halin rashin sani daga baya kuma suka gano cewa cikin su daya daga abdulaziz daya so shi mai hukuncinsa a wannan ansa baya za ta ansa wannan duk abin da yi bisa rashin sani in har hakan za ta yiwu an hakan ta faru ba wai kawai wani abu ne wanda shi mai tambayar kawai ya ya shirya a kwakwalwarsa ya aiko da tambayar ba in har hakan ta faru to ba a cewa sun yi laifi illa iyaka dai da zarar aka san dangantakar da ke tsakaninsu aka san cewa a tsakaninsu akwai maharamiya akwai haramcin aure na har abada to shi kenan auren ya ɓaci ba ma wai magana ko a ce ya sake ta ko yanzu sai ya yi saki za a shi kenan za su fahimci cewa ba ba aure ba aure yin tsakaninsu ba in abin bisa shubuha da rashin sani aka yi shi wannan Allah ba kama mutum da abin da ya yi shi ba bisa sani ba mana idan saraka uwar miji ta saki matar ɗanta shin sakin ya yiwu daga fatima mace ba ta sakin matar ɗanta abin nan mata uwa ba ta sakin matar ɗanta uwa ba sakin matar ɗansa Ah, wanda yake mai saki shine wanda yake mai abin nan wanda yake miji shi yake saki sai kuma alkali yayin da ya kasance babu mijin in miji yana nan sai a tilasta shi in har hakan ta kama wato yayi da alkali yake ganin ya shiga haƙƙin matar don haka dole ya rabu da ita a lokacin alkali zai zare masa ido ya sake ta ah, idan kuma baya nan ne ko ya abin da to alkali yana iya raba aure yanzu ce ya ɓace ba a san inda yake ba shekara da shekaru mace tana zaune to irin in ta shigar da magana ko to alkali yana iya raba wannan aure ta ce ta wani aurenta bayan ta yi idda wannan shi ne abin da zai yiwu amma ba haka ba haka kawai uba ba zai iya zuwa ce na saki matar ɗana ba ko uwa su ce ta saki matar danta ita mace ma za ta ce saki ita ma karan kanta ba za ta iya sakin kanta ba bari har ta saki wani saboda haka wannan sakin ba saki ba ne kawai wasa ne sai sako da ya zo daga mustapha shehu muhammad wanda yake cewa da allah malam muna so a yi mana bayanin waɗanda suka fara hijira ta farko zuwa habasha to wasu suka hijira farko zuwa suna da yawa zai yi a yi maka bayanin su duka ba sai a faɗi wasu daga ciki da suka kasance fitattu a lokacin an yi hijirar da su domin hijirar farko kusan mutanen da suka tafi a maza ma kawai sun kai 83 ko 84 a mata 17 ko 18 sauraka sun kai wajen mutum 100 sauraka waɗannan su ne wanda suka yi hijira daga cikinsu akwai ja'afar ibn abi talib da shi yana cikin fitattun wanda suka yi hijira akwai ummu salama akwai mijinta ah, akwai mijinta abu salama da suna cikin waɗanda suka yi wannan hijira sai tambaya ta gaba wadda take cewa malam idan liman ya yi sallama sai na tarar da wasu za su cika tasu sallar shin zan iya bin ɗayansu ya zama limami na sako daga sagiyar el salik to wanda mun sha magana akan wannan shine imamatul musbuk wanda aka tsere masa a wasu raka'o'i ya tashi yana ramawa shi zai iya zama liman kuma ba zai iya zama liman ba wasu daga cikin malamai suna sha ba zai zama liman ba saboda bai shiga sallar da niyyar limanci ba saboda ka ya shiga sallarsa da niyyar mamu shi don haka in ya tashi karasawa zai yi ba kuma mutum ya iya rikidewa ya zama liman wasu kuma malaman suna ga cewa zai iya zama liman babu abin da zai hana shi ya zama liman tunda ita niyyar tana iya canzawa a tsakiyar sallah wato mutum ya shiga da niyyar sallarsa zai yi shi kadai kuma daga baya ya rikide ya zama liman wannan a sha'anci babu wani abinda zai hana wannan balma abin da shari'a take nuna hakan za ta faru kamar limamin da alwalarsa ta warware kaga zai na'ibantar da wani ya ci gaba da sallah kaga mamu ne za a jawo ba wani ba wani ne wanda zai zo daga baya niyyar limanci batun daga farko wanda da niyyar mamun ya fara sallah saboda haka zai iya wucewa ya karasa wa mutane sallar su a lokacin da aka tsabo a majusi ya soki sayyidina umar a cikin sallah asuba bayan ya raka a farko ya raka ta biyu ya soke shi da wuka kaga wanda ya jawo aka jawo ya karasa sallar mamu ne shine abdurrahman abdurrahman ibn auf shi ya karasa musu sallah sauraka babu wani abu dan mutum ya shiga sallah da niyyar zai sallah shi kadai kuma ya zama liman daga baya akwai hadisi abdullahi bin abbas wanda yake cikin sahihaini lokacin da ya kwana gidan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da tsakar dare annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi ya je jawo wata wani ruwa a salkaye alwala ya shiga sallah ni na tashi na yi kwatankwacin abin da ya yi na zo na tsaya a hannunsa na dama a hannunsa na hagu ya jawo ni ya dawo da ni a dama gare shi to kaga anan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara sallarsa shi kadai ya fara amma daga abdullahi dan abbas ya zo ya joni da shi sai ya koma sai koma liman suka zama su su biyu saboda ka babu wani dalilin da yake nuna cewa biya ba ta iya canzawa ba yayin da mutum yake cikin sallah yana mamu na gaba ya rikide ya koma liman abinda malamai suke cewa a ka'ida shine ban sahha salatu sahhat imamatu wanda sallarsa take inganta shi kadai to limancinsa ma inganta sai idan wani nafsi ne ya zo ya togace kamar da mace ba za ta zama liman ga maza ba wannan an sani aikin musulmi gaba ɗaya tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa yau a haka ya gudana ijma'i ne na musulmi duka cewa mace ba ta limancin maza kaga wannan duk da cewa ita kadai in ce sallah ta yi amma za ta zama liman ba to in ba irin wannan aka samu ba duk wanda sallarsa shi kadai in yayi ta ta karbu ta inganta to zai iya zama liman shi kaga almasbuk shi ma ai sallarsa in yayi ta inganta to tunda ta inganta babu abin da zai hana shi babu abin da zai hana shi ya zama liman hmm. sai khalifa ibrahim salisu ke cewa mene hukuncin musulmi mai zakka sadaka da azumi amma kuma baya sallah wannan ba shi da wani amfani abin da yake sallah tana gaba da sadaka tana gaba da zakka ah, ita ce rukuni na biyu idan ta inganta to sauran abubuwa ma da mutum zai sai su inganta amma in sallah ta samu matsala to tun daga nan mutum ya samu matsala kamar da ya tabbata a hadisan Abdullahi dan Mas'ud to a farkon abin da za a yi wa bawa hisabi akan sara na gobe kiyama a sallah ce a duba sallah sai in ta inganta shikenan ta cika shikenan wannan ya hayi in ka samu matsala to shi kenan sai a shiga neman abinda zai cika shi matsalan nan in har akwai abinda zai cika shi masa na filfilu saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqama ad-din wa man tarakaha faman dayya'aha fa huwa lima siwaha adiya sallah ginshiki ne na addini in ji annabi sallallahu alaihi wasallam sallah ginshikin addini ne wanda ya tsayar da sallah to wannan shi ya tsaye da addini wanda kuma ya tozarta ta to sai ya tozarta abinda ba ake ba sallar ba sau haka ita sallah ita ce ita ce ginshiki shi yasa Allah ta'ala ya gabatar da ita ce fa ina qamus fa in ah, tabu wa aqamus salata wa atu zakata fa khallu sabilahum ko in wa in tabu wa aqamus salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din Allah yake maganar waɗanda ba musulmi ba kafire yake cewa in sun tuba sai ce in suka tsaye da sallah suka ba da zakka to sun zama ƴan uwanku a addini kaga in sun tsaye da sallah sannan ce suka ba da zakka saboda in ba su tsayar da sallah ba to ba su ma zama yan uwanku a addini ba haka babu batun batun ma su yi magana zakka haka sallah ita ce rukuni na biyu idan ta samu tsayuwa to addinin mutum zai tsayu in kuma ta samu matsala to komai ma na addinin sa sai ya samu matsala shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bainar rajul wa bainash shirki wal kufri tarku salah shamakin da yake raba tsakanin samakin da yake tsakanin mutum da kafirci ko shirka shine sallah barin ta shikenan shamakin ya tafi ya kawo saboda haka mutum ya fada cikin da'irar waɗanda magabata su kai kawo akan batun imaninsu ko rashin imaninsu musuluncinsu ko kafircinsu saboda haka sallah ita ce gaba da komai shi yasa Allah ta'ala ya nuna narko mai tsanani ga wanda zai wasa da sallah ja fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wa tabau ash-shahawat fa sawfa yalqawna ghayya hakanan waɗanda su ma suka suka suka suka suka samu kansu a cikin wutar sakar ranar gobe kiyama in aka tambaye su ma salaka kun fi sakar me ya shigar da ku wannan wuta ta sakar mai tsananin zafi farkon amsar su lam nakum musalli. ba ma daga cikin masu yin sallah sannan sai suka faɗi gabatun ciyarwa walam na kunu tsaimul miskin wa kunna na hudu ma'al kha'idin wa kunna nuka zihu bi yau middin hatta a tanar yakin saboda haka ita sallah ita ce gaba shi yasa annan sallar salama da ya zo fati yana daga cikin wasiyar da ya warwa al'umma shine as-salatu as-salatu wa malakata shi ku kiyaye ku kiyaye sallah ku kiyaye sallah ku kula da waɗanda ah, bayan da suke ƙarƙashinku waɗanda hannayenku suka mallaka kaga annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen kalmominsa da ya bar duniya yana yi wa al'ummar sa da su akwai batun rike sallah saboda ka idan har mutum ya kasance mai tozar ta sallah to wannan duk abin da ba zai yi kawai yana gini ne akan ruwa yana shirmansa ne Allah ta'ala ba zai ba shi lada akan wannan ba so na ce don Allah karin bayani nake so dangane da matafiyin da sallar juma'a ta cike shi akan hanyarsa daga Musa Tahir Indabawa da hadisi ya tabbata na annabi sallallahu alaihi wasallama matafi ba wajibi bane eh, sallar juma'a ba wajibi bace a kansa amma da zai yi samu ana sallar juma'a ya tsaya yi sallar juma'a tare da da mutanen gari eh, babu wani abu sallarsa ta yi in kuma ya ga cewa a'a zai bari sai ya je masaukinsa ya yi sallar azhar asaru ya koyi sallar azhar da la'asar wannan duk yana da wannan damar saboda ba wajibi ba ce a kansa don haka in ya zo ya ga zai yi ba laifi ba ne don ya ga ana sallar juma'a ya tsaya an yi da shi wannan ba wai laifi ya yi ba in kuma ya ga zai yi sallarsa ta a zahar kasaru to wannan shi ma yana da wannan dama domin an masa wannan saukin saboda haka wannan shi ne abin da matafi zai kula da shi haƙƙi ne na shi in ya ga dama yana iya riƙewa in ya ga dama yana iya sakinsa sai mutum wani yake cewa mutum ne yana da wata haja sai mahaifiyarsa ta ce sai ta sayar da wannan hajar shi kuma mahaifinsa sai ya ce ba za a sayar ba malam anan ya zai yi don kada ɗayansu ya zama ya yi fushi da shi to ai ba yadda zai yi umarni ne guda biyu su dai za su sasanta a junansu a wanda ya fi galaba daga cikinsu ya sayar shi anan ci mai abin nan ɗinsa wanda ya ce a sayar uban ne ce a sayar kuma ya fi karfin fawa hmm. aka sayar kaga shi nan ba fawarsa ba ce ta sayar da hajar mahaifinsa ne ko da mahaifinsa ta yi fushi to anan ba da shi fushin nata ba zai yi tasiri a kansa ba shi tunda wani abu ne da shi ma ya fi karfinsa idan kuma a ita ce ta fi fawa, ita uwar ce ta fawa, aka kasa sayar da abin shi ma a ko da mahaifinsa zai fushi shi fushin ba zai masa tasiri ba domin ba fawar shi ta hana sayar da abin ba fawar uwarsa ce sauraka shi anan nan ba shi da wani abu illa iyaka dai kawai kokarin sasanta tsakaninsu in zai iya ta hanyar ya lallashi wanda yake ganin zai fi saukin saukowa daga ra'ayinsa sai abu na ɗayan daga cikinsu sai sakon murtala ibrahim yake cewa mene hukuncin mutumin da bai yarda da manzon allah sallallahu alaihi wasallam ba amma kuma yana yin sallah ko da yaushe a wannan shirme yake ta yake sallah to ya ka masa sallah in ce bai yarda da manzon allah ba kuma yana sallah wannan ai shirme ne baya da za a yi ka ce yi imani da Allah ba yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba Allah cewa mani wa ta'ir rasul faqad ata Allah wanda yayi wa annabi da'a to shine yayi wa Allah da'a kaga wanda yayi wa Allah da'a bai wa annabi ba bai yi da'a ba haka da'ar annabi sallallahu alaihi wasallam hada take da da'ar ubangiji sai Allah wa ta'ir rasul haka ubangiji ta'ala ke cewa fala rabbika la yu'minu hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima Allah cewa ba za su zama mu'mine ba har sai sun kai hukuncin hukuncin su ga Annabi sallallahu alaihi wasallam na ce ba za su zama mummine ba har sai sun kai maka hukuncin abin da ya faru tsakaninsu sannan ba za su ji wani damuwa ko kunci a cikin zuciyarsu ba dangane da abin da ka hukunta su miƙa wuya cikakkiyar miƙa wuya wannan shi ne imani idan mutum ya ce ya yi imani da Allah amma bai imani da manzo Allah wani aikin banza ya yi ba abin da zai amfane shi saboda haka dole ne ya yarda da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam manzo ne daga Allah Allah ta'ala ya aiko shi da alkur'ani ya aiko shi da shari'a kuma ya zo ya isar da sako kamar yadda Allah ta'ala ya bashi ya bar al'umma sakan shiriya ya bar ya bar su a kan hanyar da take haske hasken ta yafi na rana dole ya yadda da wannan in kuma ya zama na babu wannan a tattare da shi to wannan ba ba musulmi bane ko da an ganshi yana sallah ko da yana zakka ko da yana dukkanin sauran umarni abin nan dokoki ko ibadoji na musulunci amma ya zama na a zuciyarsa bai yadda da manzo sallallahu alaihi wasallam ba musulmi bane sai sakon da ke cewa menene matsayin wanda ya yi a a'udhu billahi minash shaitanir rajim a farkon karatun sa na sallah ba daga Idris Idris ba wani abu ba wani abu dama a sunna akwai isti'aza farkon karatu kuma Allah ta'ala shi ya faɗa alqur'ani wa idza qara'ta alqur'ana fasta'iz billa inna huwa samiul 'alim idan za ka karanta qur'ani to ka kai a'udhu billah haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه annabi yana faɗar haka in zai fara karatu a cikin sallarsa saboda ka dan yayi isti'aza ba wani abu sai dai kawai ana yin ta sirran ba wai jaharan ba a'a fili zai yi kowa da kowa ya ji ba a sirke zai yi na sakon yake cewa malam mene hukuncin bin neman karatu a cikin sallah daga zikirin la lawan audi abinda aka cewa mutum in yana jin karatu in yana sauraron karatun liman shine ya saurari karatun ba wai ya rika bansa ba ya rika sauraron sa yana tadabburin ma'anoninsa idan har yana gane larabcin ya nutsu ya saurari liman Allah ta'ala cewa fa idza qara'ta al-qur'ana fas fa idza quri'a al-qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun idan aka karanta alkur'ani mai lahu ku saurari karatunsa wa an saito ku yi shiru la'allakum turhamun to in ya zama yana bin sa kaga bai shiru ba saboda haka abin da yake kansa matukar yana jin karatun liman shine ya saurara ya yi shiru ba ya bi shi ba yace malam ina so dan Allah a yi mana karin haske akan ma'anar sunan kanzilla daga Yusuf Nani Abdullahi to ni ban san wannan wani suna bane kanzilla gaskiya ban san wani wani annabin Allah mai suna kanzul lahi ba ba sa wani sahabi sunansa kanzul lahi ba ko wani malami cikin malamai magabata sunan shi kanzul lahi ba kanzul lahi abinda yake nufi taskar Allah taskar ajiyayyar taskar Allah shine kanzul lahi annabi sallallahu ya sifanta la haula wala quwwata cewa kanzul min kunuzil janna lokacin da ya ji abu musa al'ashari radiyallahu ta'ala anhu yana ta faɗarta sai yake cewa ala'adun luka alakan zumin kunozar janna bana sanar da kai wani taska daga cikin taskokin aljanna ba ya ce bala ya rasulullahi a gaya mun mana annabi ya ce la haula wala quwwata illa billah ce la haula wala quwwata illa billah wasu tsanz shine taska da ubangiji ala yake da su taskokin Allah suna da yawa abubuwan da Allah ta'ala ya ajiye walillahi khaza'inus samawati wal ard abinda yake ajiye a sama na albarkatai da na kasa duk na Allah ne saboda haka wannan abu ne da ba karewa zai ba to wani ya zama shi ne kan lahi shi kadai ko abin da ba ban san dai shi a matsayin suna ba mm. saboda haka shi suna yana da kyau ka samu suna wanda yake mai asali mai ma'ana fitacciyar ma'ana mai asali wanda za ka fi ko sunan annabawa ko sunan sahabbai ko tabi'ai ko wasu malamai fitattu na musulunci da suka yi musulunci hidima suke masa aiki amma kakar wasu sunaye haka wanda suke ba su da wani tushe ba su da wani asali masu rikitarwa ma ta fuskar ma'ana duk wannan bai dace ba sai sakon abdullahi muhammad ya rikita malam wanda bai iya karatun qur'ani da harfan sa na larabci ba shin zai iya karantawa da harfan hausa kuma mai nuni matsayin karatun sa wannan ba zai yiwu ba abinda suke cewa transliteration wanda za a rubuta abinan ayoyin alkur'ani amma da bakaken abinan bakaken turawa bakaken turanci wannan bai halatta ba ma da yawa daga cikin malamai sun haɗu cewa bai halatta ba saboda ba yadda za a yi wannan ya iya bayar da haruffan larabci waɗanda duk yadda aka so a yi musu dabarar da za su ce to in kaga kaza ka karanta kaza ba za su iya ba da wannan ba shi kuma alkur'ani littafi ne wanda ake karanta su ta hanyar talaki wa innaka latulaqqa alqur'ana min ladun hakimin hakimin hamid Allah ta'ala ya annabi yayi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kai ana sanar da kai alqur'ani ne daga wanda yake mai hikima shayabo shine Allah ta'ala saboda ka hashi kansa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama koyar da shi alqur'ani akai Allah ta'ala cewa allamahu shadidul quwa wanda ya sanar da shi alqur'ani shine mai tsananin karfi shine mala'ika jibril shi yasa Allah ta'ala lokacin da annabi sallallahu alaihi ya kasance ana masa wahayi jibrilu na fada yana bin shi a baya yana fada yana bin shi a baya Allah ta'ala yake ya ce masa wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu wa qur rabbi zidni ilma Allah ta'ala ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam wala ta'jal bil qur'an kada kai gaggawa wajen bin jibrilu ana karanta da kai alkur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu kafin a gama yi maka wahayinsa wato ka saurara shine a a wani gurin Allah ta Allah ta'ala ke salatu harrik bihi lisanaka litajala jalabe. inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana Allah ta'ala yake cewa la tuharrik bihi lisanaka litajala bi kada ka rika mummotsa harshen ka da shi dan kai gaggawa lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana kamar idan yace sai ya shiru zai yi yana karanta kamar zai zai manta to shine Allah ta'ala ya nuna masa cewa a'a kawai ka saurara mu ne za mu tattara maka shi bayan an gama karantar da kai shi mu za mu tattara maka shi a kirjinka sannan mu sanar da kai bayaninsa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam daga lokacin in jibril ya zo yana karanta masa alqur'ani sai ya shiru har jibril ya gama karatun alqur'ani kawai sai kuma Allah ta'ala ya kinsa masa duk abin da jibril ya karanta masa sai kuma ya karanta da sa saboda haka shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam karanta yayi a gaban jibril alaihi salam kuma duk shekara azumi jibril zai zo ya sauko su yi bitar alqur'ani tare da annabi sallallahu alaihi wasallam haka jibril <clears throat> ya kasance har karshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam azumin karshe ya ko sau biyu suka yi bita alkur'ani tare da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam koyan sa yayi daga wajen jibril wanda Allah ta'ala ya koshi da shi to kaga wani yazo ya ce shi zai rubuta alkur'ani da bakakken da bakakken turanci ko da bakakken hausa ya ce da shi zai da su zai karanta alkur'ani wannan kuskure ne saboda kai je ya karanta ya je ya koya babu abin da zai yi a rayuwarsa da ya fi wannan din. duk wani abin da zai je koya ƙasa yake da ya koya alkur'ani domin shi ne saƙon da allah ta'ala ya aiko wa ɗan adam wanda da shi ne zai samu sa'ada ta rayuwarsa ta duniya da kuma sa'adar rayuwarsa ta lahira saboda haka baya halatta mutum ya rubuta baƙaƙen alkur'ani da irin waɗannan haruffa ya ce da su zai rika karantawa wannan bai halatta ba dole ce malam mutumin da ya buge kafiri da mota shin zai azumi shi ma to abinda malamai sun a kan wannan wasu suna cewa shi ma zai ne ana yi ne saboda ran amma abinda a cikin suratun nisa'i take nunawa abin nan kafara tana kasancewa ne ga wanda ya kashe mumini bisa kuskure وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ فمن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهل إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم أدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهل وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله والله إن الله كان عليما حكيما to kaga anan yakin tun daga farko ya fara da maganar mu'mini ne wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata bai dacewa ga wani mu'mini ba zai yiwu ba ga wani mu'mini ya kashe wani mu'mini ba bisa kuskure ba wato sai da kuskure inda da imani a zuciyarsa to ba zai yiwu ba ya dauki makami ya je ya samu dan uwansa mu'mini ya kashe shi in har haka ta faru to wannan yana nuna cewa akwai da nasa ya girgiza gaskiya so wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'mina wanda duk ya kashe mu'mini bisa kuskure kamar ta hanyar hatsari ya buge shi bisa kuskure to sai yan tabaiwa mu'mina kuma ya biya diya ga yan uwansa to sai ce in kana min qawmin aduwwin lakum in ya kasance shi mu'minin da aka kashe kenan ko in kana in ya kasance shi muminin da aka kashe min a aduwwin lakum ya fito ne amma daga mutanen da kuke adawa da su wato mutane ne wato shi ya musulunta amma mutanensa ko jama'arsa suna nan suna adawa da muminai suna adawa da musulmi har ma da yaki tsakaninsu ana yaki tsakanin su kaga ba za a dauki diya a kai musu ba kamar an kara musu karfi da za su fara karfi su sai makami su ci gaba da yaka musulmi to sai Allah ta'ala ce in kana min qaumi aduwwin lakum wa huwa mu'minun alhalin shi wanda aka shi mu'mini ne sai Allah ta'ala ya ce fa tahriru raqabatin mu'mina sai a yanta baiwa amma su ba za a bada diya ba cewa in kana min qaumin bainakum wa bainahum misaqun in ya kasance shi wanda aka kashe din tunda Allah ta'ala yana magana wanda aka kashe mu'mini tun farko ma kana lil mu'mini an yaqtula mu'mina illa khata in ya kasance wanda aka kashe din min qaumin bainakum bainahum misaqun ya fito daga wasu mutane wanda kuna da zamantakewa mai kyau tsakaninku akwai alkawari cewa za a zauna lafiya ba mai taba wani kowa ya addinin sa to fadiyatu musallamatu ila ali wa tahriru qabati mu'mina to wannan dauki diya a ba wa yan uwansa sannan kuma a yanta baiwa wanda ko bai samu ba sai Allah ya ce fa man lam yajid a duka waɗannan hukunce hukuncen wanda bai samu baiwar ba to sai Allah ya ce fa siyamu shahrayn mutatabi'ain sai azumin wata biyu a jere wato ya azumin wata biyu ba kakkautawa to kaga siyakin gaba ɗaya ana magana mumini ne tun farko to wasu saboda sun ce saboda wai Allah ta'ala a cikin kashi-kashi na biyu Allah ta'ala ya faɗi ya sake maimaita wa huwa mu'min amma a kashi na uku Allah bai sake cewa huwa mu'min ba to wannan kaidi idan har za a fahimce shi cikin siyaki ba bukatar sai an sake maimaita shi tunda an faɗe shi an kuma faɗansa kuma sai duk sanda aka zo sai an sake cewa ko muminin ba saboda za a fahimce shi daga siyaki shi na biyun da ba shi ma ba a faɗe shi ba ai a fahimce shi daga siyakin ayar tun farko wa ma kana lil mu'minin an yaktula mu'mina illa khata'a saboda haka magana mafi rinjaye ko mafi inganci shine idan wanda ya aka kashe bisa kuskure ba ba musulmi musulmi ba ne su sai dai diya da za a ba wa 'yan uwansa amma babu maganar kafara to sai sakon kebi wanda ke cewa malam don Allah menene hukuncin musulmin da yake sa kaya kamar atamfa wadda take da zanen cross to in har ya tabbata cross ne bai kamata ya ci gaba da sa ta ba hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya barin wani abu mai kuros wace ya lalata shi wato ya lalata kuros din ko da itace ne ya ga yayi ya abin nan gici kamar gicciyewar cross to yana karye wani bangaren sa domin yadda zai zama ba yana nuna wannan hoto ko kamanni na cross ba saboda ka ba daidai bane musulmi ya sanya wata shiga ya sanya wani tufafi waɗanda suke ɗauke da zanen cross a jikinsa in har akwai wannan to in akwai da zai yaje ya rina kayan canza kamanni ke kenan babu to ya haƙura ya haƙura da sa su a jikinsa sai zakon da ya zo daga umar adam da m. rabi'u wanda suke cewa malami ne matsayin mutumin da yake wa mahaifinsa a akan aikin shedanci da yake yi ya yi rashin kunya kenan ko kuwa a ita nasiha don kayo mutum nasiha ba a kayan rashin kunya duk wani wanda yake makusancinka to yana da haƙƙi a kanka sawa'un uba ne ko uwa ce ko yaya ne ko wani ɗan uwa ne yana da haƙƙi a kanka sama da haƙƙin da wani yake da shi a kanka na kai masa nasiha yayin da ka ga yayi abu ba daidai ba sai dai kawai kowa da yadda za ka yi masa nasiha yadda ɗa zai wa ubansa nasiha ba lalle zama yadda uba zai wa ɗa zai wa ubansa nasiha ba uba zai iya wa ɗansa nasiha tare da faɗa da jan kunne da barazana da da ainihin tsoratarwa uba zai iya wannan saboda yana da wato sulɗa yana da iko na zamantowarsa ubansa a kansa amma ɗa ba zai yi wa ubansa nasiha tare da barazana da tsoratarwa ko da wasu kalmomi masu zafi ba zai ba shi sa na ubansa tare da kuma gaya masa abin da ya kamata ya gaya masa cikin ladabi mun ga wannan ga annabi ibrahim alaihissalam allah ta'ala ya ya gaya mana annabi ibrahim alaihissalam ya fuskanci mahaifinsa ya masa nasiha cikin kalmomi waɗanda suke tare da girmamawa za mu ga cewa duk maganganun da ya gaya masa duk kalmar da zai gaya masa sai kaga cewa tare take da girmamawa ya yake cewa yadda Allah ta'ala yake gaya mana cewa lokacin da wa iskala ibrahim li abi iskala li abihi lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya ya abati la ta'budu ash-shaytan إن الشيطان كان للرحمن عسيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا الله يكيشوا لوكتين دا النبي إبراهيم يكيشوا بابانسا يا بابانا يا أبت يا بابانا la ta'budu lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a dan me kake bauta abinda baya gani baya ji ko ba zai wadatar da kai komai ba ya abati ya babana inni qad ja'ani min al-ilmi lam ya'tika na samu ilimin da kai bai zo maka ba fattabi'ni ka bini akan wannan ilimi ahdika siratan sawiya zan shirye da kai ta farki madaidaici sai ya abati ya babana la ta'budu shaytan kada ka bauta shaytan inna shaytana kana ya asiya lalle shaytan mai sabo ne ko mai kangarewa ne ga ubangiji mai rahama ce ya abati inni akhafu an yamassaka azabu min arrahmani fatakuna lishaytani waliya ina ji maka tsoron wata azaba ta same ka daga Allah mai rahama sai ka zamo majibinci ko kuma aboki ga shedan to kaga cikin kalmomin duk da ya masa amfani da su duk jumla da zai faɗa sai ya ce ya abati ya abati ya abati dan ya nuna haqqul ubuwa haƙƙin nan na ta wasu ubansa yana nan a kansa duk da shi gashi Allah ta'ala ya bashi annabci ya daga matsayinsa wannan bai hana shi ya ji cewa babansa yana nan a babansa ba haka ce ya abati ya abati ya abati kowace jumla sai da ce ya abati kuma cikin fasaha da hikima fara gaya masa cewa dan me kake bautawa abinda la yasma wa la yusir wa la yughni an kake bautawa abinda baya ji baya gani ba zai wadatar da kai komai ba duk mutumin da zai bauta abinda baya ji baya babu shakka wannan akwai karancin hankali tare da mutum amma nabi ibrahim bai fito bai ce kai dai babu baka da hankali yaya za ka rika mutum sai kawai ya ka abin da sigar tambaya tare da saka hujjarsa a cikin karkashin tambayarsa wato tambaya ce ya kawo sigar tambaya amma kuma karkashin tambayar ya sa hujjarsa hujjarsa ta cewa abinda da bai cancanta bauta masa ba dan baya ji baya gani ba zai wadatar da kai komai ba mai dauke maka ci da sha ba ko sutura komai sai ka je ka newa kanka in ba ka da lafiya sai ka nemi likitoci sun baka magani to ashe ka ga baya da amfani shi abin da kake bautawa to sannan ya sake ce masa qad a nemi al-ilmi ma lam ya babana na samu ilimin da bai zo maka ba bai ce da shi na fi ka ilimi ba ko bai ce da shi ka gaba ba ni annabi ne ka saboda a galibi a ɗabi'a ta mutum yana ga kamar idan ya girma to bai kamata yaro karami ya nuna ya fi shi ilimi ba galibi an yadda cewa yaro karami zai iya tasowa ya fi mutum kudi zai iya tasowa ya fi shi karfi ya fi shi kaza ya fi shi amma in aka ce magana ilimi sai su da ana ana kyankyamin babba da cewa karamin na ya fi shi ilimi ba to shi yasa sai masa shimfiɗa da cewa akwai wani ilimi da ya zo masa wanda shi bai zo masa ba don haka akan wannan ilimin ya bi shi ya haƙura ya bi shi shi zai nuna masa hanya da take ba daidai daidaiciya sannan ya sake cewa ya abati na tabu da shaifan sai ce kada ka bauta wa shaidan bai ce kai bautar shaidan ma kake ba sai ya kawo ta da wata siga da tafi laushi kada ka bauta wa shedan inna shaytana kana rahmani asiya to haka dai yayi ci gaba da ya masa nasiha da karshe uban ya fusata ce a anta an ta ya ibrahim da illam tantahi la na kawai wa hajirni maliya ce yanzu kana kurin ka ibrahim so kake ka kyamaci abin bautata to in baka daina ba zan jefe ka za haka ka kauce kan kara ka su karshe ya ce sa akfiru laka rabbi hoka na bi hafiya ya ce zan nema maka gafara ta ubangiji saboda ubangiji mai tausaya ya manne a shahid ya halatta da ya yi wa babansa nasiha amma cikin usulobi wanda ya dace mai kyau tare da tausasa harshe da tausasa kalmomi kuma tare da cin cewa har wannan lokacin shi a matsayin ɗa yake shi kuma ubansa a matsayin ubansa yake ka ba a kiran wannan rashin kunya ya sa lokacin da annabi sallallahu alaihi ya zo yana wato mai karamin shekaru kwatanta shi da su da su abu jahal da su alwalid ibn mugira da su umar ibn khalaf waɗanda duk dattawa ne su al'as ibn wa'id duk waɗannan dattawa ne na makka amma duk da haka ya fuskance su ya gaya musu cewa abinda suke bauta waɗannan ba shi ya kamata su bauta wa wasu bauta wa Allah shi kadai a lokacin su za su iya fadar komai sai ya mai da su wawaye ya mai da su mahaukata ya mai da abin da suke bautawa ba komai ba kaza kaza kaza za su iya fadar haka amma shi ba haka yi niya ba kuma da haka yi faɗi nasiharsa ba saboda mutum zai iya yi wa iyayensa nasiha ko wani babba nashi amma cikin usulobi wanda yake mai kyau babu kausa sawa tare da kuma bashi girman da ya kamata ya bashi so ne yake cewa menene hukuncin wanda suka gama cin abinci tare da wanda ba musulmi ba kuma ne ni kudin mota zai je wurin bautar sa shi kuma ya dauka ya bashi daga Usman Yunusa dan goro to dan ya ci abincin sa wanda babu komai dan wanda ba musulmi ba ka ba shi abincin kai ci wannan babu komai musulunci ya ce ma hatta zakan an raba ana iya ba su in ana ganin cewa wannan zai taimaka wajen ya jawo su su fahimci addinin musulunci sunan ne al-mu'allafatu qulubuhum ta suna shiga karkashin ta qulubuhum da Allah ta ce wanda ake wato lallashin zukatansu su sallallahu alaihi yana ba su abinci yana ba su duk abin da yake ga ya kamata ya ba su don ya jawo hankalin su wannan ba shi ne abin nan ba amma dauki kuɗi ya bashi akan ya tafi gurin bautarsa wannan wannan ne kuskure a zaman yi magana irin wannan ba a yin wannan za ka taimake shi akan abin da kasancewa ba haramun ba ne amma duk abin da kasancewa addinin ka haramun ne to bai kamata ka ba da gudunmawa akan wannan ba dace masu sauraro duka-duka a nan muka kakursin shirin a wannan rana ta asabar amma kafin ya salama da ku dai za ku yi aiko da sakonnin hukuma na tambayoyi a kan lambobin waya sufuri takwas sufuri biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku ko kuma sufuri bakwai sufuri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma akan sufuri bakwai sufuri uku shida sufuri hudu daya bakwai biyar biyar haka ka za ku yayi aiko da ku ta kan adireshin mu na yanar sadarwa ta intanet wato a adireshin mu na imel na fatoyin rahama a yahoo.com ko kuma ta dandalin tsara zumunta na facebook a shafin mu na fatoyin rahama a madadin sashen addinin musulunci na gidan rediyon rahama farin cikin al'umma da ke da shirye-shirye a kan mita 97.3 a zangona fm da kuma ce malami a dr sheikh muhammad sani umari jalemo babban malami a tsangayin nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da ke nan kano sai wanda ya tattara mana sautin akan na na'ura bashir idris ungogo anas idris hafan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما